unafiki akizungumza usema urongo akitoa ahadi hatimizi huyu ni munafik amali kivitendo ana vitendo vya kinafiki lakini kina Abdullah bin Ubay bin Salul na jamaa zake hawa ni makafiri ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru وقالوا لاخوانهم walioambia ndugu zao kwa nasaba idha darabu fil ardh ay safaru fiha litijarati wa ghairiha wawaambia ndugu zao kwa kizazi pindi wanaposafiri kwa lengo la biashara au lengo lote lile jingine au kanu ghuzzan ai ghuzatan hii ni jam'u ya ghazin au wametoka hali ya kupigana jihadi aya hii <clears throat> ilishuka mwaka wa tatu hijiria wakati wa vita vya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari ya kuwa makuraishi wametoka kwa lengo la kulipiza kisasi <clears throat> kushindwa kwao vita vya Badri na kuuliwa kwa mabwenyenye wao Mtume sallallahu akawashauri maswahaba maswahaba wakubwa wakatoa rai na opinion kwa wabakie Madina wa defend waihami Madina <sighs> ama mabarobaro na wale waliokosa kupigana vita vya Badri wakawa wana hamasa watoke wapambane na adui nje ya mji wa Madina na hii ndio rai aglabia Mtume sallam ye mwenyewe akalemea upande wa kubakia Madina lakini shura hii akalazimika madamu hakuna wahi qat'an akafuata rai ya aghlabia akatoka njiani Abdullah ibn Ubay bin Salul na watu mia tatu wakaregea Madina kisa ni kirefu cha vita hivi vita ambavyo waislamu walishindwa wakaanza wanafik wakiongozwa na Abdullah bin Ubay bin Salul kuwasononesha waislamu kwa lau mungebakia Madina lau msingetoka lau kanu indana ai muqimina lau mungebakia na sisi Madina mamatu wa makutilu wasingekufa wala wasingeuliwa wamebeba ufahamu wa kimakosa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusahihisha asema liyaj'ala dhalika hasratan fi qulubihim hilam ni lamul aqiba Mungu ataka hatimaye msemo huu uwe ni hasra alhasra ni shiddatul asafi yawe ni majuto yaliyo makubwa mno wallahu yuhyi wa yumit Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuhuisha na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufisha wallahu bima taamaluna basir ndugu zangu waislamu uislamu watufunza kwa sababu ya kifo ni intihaul ajali walmuhyi walmumit wallah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surati al-Imran aya 145 asema wa ma kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala haikuwa nafsi yoyote ni yenye kufa ila kwa amri ya Mwenyezi Mungu kwa hili jambo lishapangwa ni wakati umewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii ni tangazo kuwa mauti la budda minhu wa anna kulla insanin maqtulin au ghairi maqtulin mayitun idha balagha ajaluhu na mwanadamu wote uliwe uwe ni mgonjwa usiwe ni mgonjwa uwe nyumbani kwako uwe ugenini taimu ikifika kifo hakikimbiliki utakufa lakini kwa wakati alioweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi utasikia misemo imesema ah ankufa kijana ankufa kabla ya wakati wake au mtu ni mzee au ni mgonjwa sana ah vipi hali yake ah, ashakufa labda yuko ICU labda ni ni mzee mkongwe ah bado yuko hai hajafa wala hakuna anayekufa kabla ya wakati wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-A'raf aya 34 asema fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun wakati ukifika hucheleweshwi hata sekunde ni saatan ni ile kwa kadri ya muda mdogo chini ya sekunde haipiti wala yastakdimun wala hutukuliwi kabla ya wakati wako kwa hivyo kifo hakichagui mgonjwa au mzee wala hakibagui kijana wala mwenye afya vijana wingi huplan na si vibaya mtaoa mtazaa mtalea mtajukuu na kila mmoja na mipango lakini tusahau kifo cha interrupt mipango yetu bila sisi kujua ndio mtume sallam akatuhimiza aksiru min dhikri hadhi min ladhat hukata yote haya katikati ya njia ukenda makaburini leo waliozikwa pale utapata watu wa status na daraja tofauti utapata msomi utapata mjinga utapata tajiri utapata maskini utapata kiongozi utapata mtawala utapata mtawaliwa na wote ukawauliza wewe umemaliza kazi yako duniani atakwambia la na unfinished business lakini kifo akichagui kwa vijana usione mimi mtapari kimbelecho wenyewe party time mkizeeka mtatubia bure yako una guarantee gani wewe dakika ijao ni yako umekulia na vijana wangapi walika lako wanatangulia mbele za haki au wengine ni wadogo wako mtu azaliwa leo yofa leo kwa usitukue life for granted patiliza kila dakika ya uhai wako duniani kwa ajili ya kutuma akhera haya maisha yasitudanganye tuko transit Mwenyezi Mungu ndiyo amempangia kila mmoja wakati wa kufa lakini hatujui ni leo ni mwezi ujao ni mwakani ni baada ya miaka mitano hatujui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Luqman aya 34 asema inna Allah indahu ilmu saa وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut inna allaha alimun khabir nafsi haijui bi ayi ardhin qila arada bil ardi al makan tumewekewa wakati time ya kuondoka na tumewekewa mahali kuna watu wanaokwenda kwa matibabu India kumbe ndio kifo chao kuna watu wanakwenda safari mahali kumbe ndio hapo ndipo walipokadiriwa na Mwenyezi Mungu kufa kwa tumewekewa wakati na mahala nafsi itakapotoka kifo hakikimbiliki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Jumu'a aya 8 asema qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum fi tafiruna lintambihi ala halaihim min almauti alkhata twazinduliwa kuwa kule kuogopa kwetu na kudhani kuwa tutakimbia kifo ni makosa kifo hakikimbiliki na hapa imetumiwa alfirar ala shiddati alhadhari na hii ni istiara namna mwanadamu wenyewe kimaumbile sisi tuna survival instinct tukiona hatari twajikinga lakini kifo hakina dawa awekwa ICU atafutiwe madawa afanyiwe atakaofanyiwa lakini Mwenyezi Mungu kwa ile time aliyoipanga wakati na mahali utakufa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa ya 78 asema ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushajjada hi ainama ni shartun yastagriqu yastagriqu al-amkina popote mulipo uwe kwenye banka ya kuzuia nuclear missile uwe katika ngome tena iliyoko juu highly secured uzungukwe na mabodyguard uzungukwe na makamera kifo kitakufika uwe mfalume uwe raisi uwe tajiri kifo kitakufika popote pale wewe ulipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye al-muhyi wal-mumit asema katika surati ad-duhan aya ya nane la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit Mwenyezi Mungu ndiye tafarada bil ihya'i wal imatati yeye ndiye mwenye kuhuisha maana source of life ile roho inaopulizwa katika kiwilili cha kiumbe ni siri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa ndani ya kiwiliwili na kwa ni nafsi ikitolewa nje huwa ni roho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka jinsi ya malaika ambao kazi yao ni kuchukua roho za waja time inapofika asema katika sura sijida ya moja qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un waambie atawafisha malaika wa mauti aliokuwa assigned kwako wewe kwa hivyo hii ni jinsi ya malaika malaika wa mauti kiongozi wao ni Israel ikifika ile taimu itatukuliwa nafsi yako na roho yako kwa sababu ni wakati wako umekwisha hapa duniani ndugu zangu waislamu siku ya Ijumanne tulifiwa na ratibu wetu aliyokuwa jirani ya msikiti mwenzetu Ahmed Saleh siku hii kwa kama siku ya kawaida kwake yeye ajitayarisha kwenda zake kazini amebeba chakula chake na kama ada yake njiani kumsaidia mama mtu mzima aliyokuwa kichota maji akimchotea maji na kumbebea paka nyumbani kwake wakati wake ukafika akiwa kwenye matatu aelekea kazini ndo kifo kokote pale ulipo na si mzee wewe kwa vijana wa marika yake au wakubwa wake uelewe kwa kifo hakikimbiliki kwa hiyo anytime wewe jitayarishe safari ukiambiwa haya una yapi kutanguliza katika akhera yako akafa akiwa kwenye matatu habari ikifika ikawashtua wingi maskini mama aliobebewa maji auliza anibebea maji mimi eh si huja waulize waliokaa naye ubavuni mwake sema nzimia kumbe Mwenyezi Mungu ashatukua chake ni kijana tulomjua kwa tangamano nzuri akitabasamu akizungumza na watu vizuri Mtume sallam ilipitishwa jeneza watu wakamsema yule aliyobeba katika ile jeneza kwa vizuri mtume akasema wajabat imethubutu ikapita jeneza nyingine watu wakamsema vibaya akasema wajabat kwa kuwa ile akhlaq inaudhihirika katika tangamano letu mengine siri na Mola wako swala yako saumu yako unlipwa ngapi 10% 50% 90% ni siri yako na Mola wako lakini ile tangamano lako na wenzako namna gani tutangamaneni vizuri tuishi na wenzetu vizuri ukitoka hapa usemwe vizuri upate ile wajabat ya yule mja mwema tumtaja kwa vizuri wala nuzaki ahadan ala Allah lakini kwa hasbu ya tunavyomjua sisi na mimi nimetangamana naye kuanzia na miaka ya 70 na 70 mpaka leo kiakhlaki kitangamano ni mtu mzuri sana tumombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe madhambi yake اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته